bei uns hier am Ring, mret riet und et sting, oder sonst ein Kölschmädchen sich besüht. Seht mer sich Akromot, das richtige Zort, die sind echt und jetzt besser sieht das nicht. Unter Jupp, unter Franz, unter Chris, unter Hans, das sind Käse, wie mer selten so hübsch Grad Ruß nicht gezählt, immer lustig erlädt, wenn man die richtig kennt, wenn ich mir sing. Kölsche Mädchen, Kölsche Junge, sind dem Herr J. J. gelungen und er hat selber sich gesagt, die hätte fein parat gemacht. Kölsche Mädchen, Kölsche Junge, dem Herr J. J. gelungen und er hätt selber sich gesagt, die hätte fein parat gemacht. Ob der Straße an der Kar steht et Liste mit der Wahr. Apfelsine verkaufen det et Dorf. Vis-à-vis steht der Fremd, der mit fies Konkurrenz bis et Licht schreit, dann käm und flut ihm auf. So geräuscht den Halunk, schlechter Fetz, schäfen Hunk, doch der Frenz flüstert gerade zu dem List. So schwemmst ich in der Sod, denk ich aus, komm, kommod, ich lang dir den Wettengner Osterschnüss. Kölsche Mädchen, Kölsche Junge, sind dem Herr J. J. gelungen und er hat selber sich gesagt, die hätte fein parat gemacht. Kölsche Mädchen, het de fijn paraat je maat.